kiel producti aquon cun truetoi. En aquetsai liquagioi estas solvebla nur malmulte da gaso. Nanocristalloi povas servi kiel etai gasuioi, cae povas enorme plialtigi la quanton, cun applicablezoi de medicino gis climato protecto. Por provisi sangon, quiu en havas nur tre mal da oxigeno, eblos apliki nov tipan materialon. Porosa aquo. Pritiu raportas esploristoi de la usonai Harvarda cae Nord-Occidenta Universitatoi en antaune longe publicigita studaggio. Porosa aquo. Tio estas solvaggio de nanoparticloi, kiui pro sia cristala structuro formas cavageton por gas moleculoi. La microporosae particloi ebligas al aquezae liquagioi absorbi mult oblon de la alicase ebla quanto da gaso. Se oni donas tian per gaso en ricigitan suspension en liquagioin cun mal multe da gaso, exemple en sangon, Tiam la gaso el iras el la cavagetoi, cae enricigas la alian liquajon. La eblai applicoi de porosai liquajoi etendigas de la biomedicina campo gis la captado de carbon dioxido. Principe competentas por la absorbo de oxigeno en la sango, la hemoglobino, de la rugiai sango corpetoi, per cui la sango povas absorbi dec oble pli da oxigeno ol da aquo. Gis nun, oni ne successis producti liquajoin cun simile alta en havo da oxigeno, cui crome estas biologie bone taugai. Ja ocasis jam multai provoi por producti sintetican hemoglobinon au microvesicoin plenigitai de oxigeno, el grassoi au polimeroi. Ofte la experimentoi mal successis ce la absorbo capablo de la gas portantoi, au la metodo estis tecnice tro labor intensa. La gas absorba capacito de la porosa aquo, aliflanque, superas ciuin gis nun conatain oxigen portantain liquagioin. Scribas la autoroi de la studagio en Harvardo. Alia in porosa in in oni productas per solvado de particloi qui havas tiel etan cavajon che nur gas particloi set ne liquaj particloi povas plenigi gin. Tiu metodo tamen ne estas applicabla por aquo. Ho duo moleculoi estas suffice malgrandai por same en penetri en la por gasa in cagioin. Ansta taue, la esploristoi el profitis tion, che por aquo estas termodinamike malfavore en penetri en la poroin de certai cristaloi, char tiui estas extere aquo altirai, interne ali estas aquo forpushai, cae tie restas secai. Cetiai materialoi temas unu flanke pri silicalito unu, quiu estas neorganica ligajo e la substanza gruppo de la zeolitoi, cae aliflanque pritiel nomatai metal-organicae construligajoi, mo-offo. Fine, zeolito estas porosa stono, quiun la esploristoi productas kiel pulvoron, cae poste disigas en la aquo, clarigas germana chemiisto tiu esploras pri porosai materialoi. La colloida, solvaggio, la bona distonigio de la nanoparticloi, i nagias en la aquo, cae ne mallevigias, tio estas la schlossila truco. Per la disperso de la microporosai cristalloi, eblas attingi concentrigioin degis quartec procentoi, cae resulte el tio, altan gasabsorban capablon.